أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلكه سلكه هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان والتمسك بظاهر الكتاب والسنة والحكم بما دل عليه قول وعمل وعقيده ولبس ولبس كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين سواء كان ذلك شيعيا أو جهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك ومن طوائف كثيرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهولا بريبادة الله جل شانه يدونسي صلوات سنة على بسنة الله وبسنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاجي أزيشني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيكو يبيريته bojite se Allah jalla šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tabarak wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljno. Uz Allah tabarak wa ta'ala pomoć sljedećih dana, danas i sljedeće dane, družit ćemo se sa jednim kratkim dijelom, s jednom kratkom poslanicom, koja je vezana za veliku tematiku, a to je tematika namaza, odnosno kakvoća namaza i koje su stvari u namazu, šart koje su rukn, koje su vađbe, kao što će doći. E, inače, dijelo nosi naslov šurutu salah, uslovi namaza ili preduslovi namaza od šeha Muhammed ibn Abdul Wahaba, rahmetullahi alihi. Ovo dijelo šurutu salah je jedno kratko djelo ili jedna kratka poslanica od šeha Islama Muhammeda ibn Abdul Wahaba, rahimahullahu ta'ala, u kojoj je pojasnio pitanja koja su vezana za namaz. Je pojasnio šartove namaza, zatim ruknove namaza i vađibe, i vađibe, na, i vađibe namaza. E, prije nego što krenemo sa komentarom ovog dijela, kao što smo i do sada radili, spomenuli smo nešto od biografije pisca, međutim, kao što sam rekao i za prošlo djelo, odnosno kada smo počeli sa komentarom na Kitabu Tevhid, da smo o biografiji već prijateljno govorili, tako da se neću na ovoj stvari zadržavati. Ono što mogu samo spomenuti, odnosno pomenuti, da je šeheh Islam Muhammed ibn Abdul Wahab, rahmetullahi alihi, iza sebe ostavio veliki broj dijela, od kojih su najpoznatiji tri načela, zatim e, Kitabu Tevhid, zatim ala qawaidu Al-Arba'a, četiri pravila, zatim Navaqid, e, zatim Kešfu Šubuhat i druga djela koja smo spominjali. Međutim, e, ših rahmetullahi alihi, iako je, iako većina šihovi djela i poslanica vezano za akid, vezano za temhid, ših je također imao i za sebe ostavio djela iz drugih nauka, kako iz hadisa, tako iz tefsira, tako isto i iz fikha. Pa kada je u pitanju fik, ših rahmatullahi alihi je ostavio nekoliko dijela od poznati šihovi dijela iz oblasti fikha jeste šurutu sala, znači ovo dijelo koje je pred nama, sa kojim ćemo se družiti e, narednih dana. Zatim također kratko dijelo, međutim koje je obširnije od, pred, od ovog dijela, a to je edabul meši ila sala, znači adabi hoda ka namazu, znači gdje je također pojasnio pitanje koje je svezano za namaz, zatim propise zakata i posta, Zatim, mimo toga, šir Rahmetullahi Alihi je iza sebe ostavio e, skraćenu verziju, odnosno skratio dijelo, dijelo El Insaf od imama Merdavija, znači poznato dijelo, znači veliko dijelo iz handalijskog fika, šir je napravio skraćenu verziju tog fika, kao i druge, kao i druge, kao i druge poslanice. E, prije nego što počnemo sa samim komentarom e, ovoga dijela, znači ukratko ću reći znači, šta je tematika ovoga, ovoga dijela, Inače, kao što sam već rekao, da je tematika ovog dijela namaz. I islamski učenjaci su e, spominjali propisa namaza u zasebnim dijelima ili zasebnim poslanicama. Mimo, mimo toga, znači što svako, svako fiksko dijelo, prvo sa čim počinje, počinje sa propisima koje su vezane za namaz. Znači, bilo da se radilo o hanefijskom ili šafijskom ili marikijskom ili hanberijskom fiku. Međutim, mimo toga, mimo toga je ulema također znala i pisala zasebna djela koja su vezana samo za propisa namaza. Pa je tako, jedno takvo djelo ovdje sada pred nama, a znači djelo koje sam prijateljno spomenuo, u kojem, u kojem je ših spomenuo šartove namaza, zatim ruknove namaze i vađive namaza. Znači, kroz e, ovaj rodoslijed je govorio, je govorio o namazu. E, znači, tač, o, ovdje možete zabilježiti znači, da se radi o devet šartova 9 šartova e, namaza, zatim 14 ruknova i osam vađiba. I osam, i osam vađiba. E, naravno, ono što je bitno da znate jeste da ono što nam je prenešeno, preneseno u sunnatu Allahu od poslanika sallallahu alaihi wasallam jeste svojstvo e, poslanikovog sallallahu alaihi wasallam namaza i svojstvo poslanikovog sallallahu alaihi wasallam abdesta i gusula i tako dalje. Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam u svom sunnetu nije pojasnio da tako kažemo šta je šart, šta je rukn, šta je vađib, šta je sunnet i tako dalje. Međutim, islamski učenjaci, nakon što su uzeli i sabrali te tekstove i razmislili, da tako kažemo o tim tekstovima, na što upućuju, na što ukazuju te tekstovi, onda su nam rekli i kazali su nam, znači šta su to, koje su to radnje, koje su obavezne. A koje su to radnje koje nisu obavezne? Jer, na primjer, u namazu, ovdje spomnijem kao primjer, u namazu, na primjer, imamo e, tekbir, imamo, sa čim ulazimo u namaz, početni tekbir, koji glasi Allahu Ekber. I imamo, na primjer, u namazu dizanje ruka. Da li je izgovor Allahu Ekber i dizanje ruka, da li je to isto? Nije. Zato što je, znači, po konsenzusu islamskih učenjaka, znači, uslov ili preduslov namaza da čovjek kaže Allahu Ekber. I ako čovjek to izostavi, njegov namaz je neispravan. To je konsenzus islamskih učenjaka. Dok je također konsenzus islamskih učenjaka da onaj koji ostavi dizanje ruka, da mu je namaz ispravan. Što znači da je dizanje ruka u, namaz, u namazu, da je to pohvalno. Dobro, jedno i drugo je došlo u sunnetu poslanika alihi salatu wasalam. Bilo u njegovim liječima, u njegovim djelima. Međutim, islamski učenjaci su nam sabrali sve dokaze i načine na koji su došli ti dokazi i onda su nam rekli, na primjer, početni tekbir je rukn, dok je dizanju na, na, ruka u namazu sunnet. I tako i ostale, tako i ostale radnje. Zato, zašto su to učinili? To su učinili kako bi nam, da tako kažemo, olakšali. Znači, napravili su nam taj raspored, kako bi nam šta? Kako bi nam olakšali. Kako bi znali da ako izostavimo određenu radnju, da nam je namaz ispravan, ili kako bi znali da ako izostavimo određenu radnju ili određenu stvar, da nam je namaz neispravan, na ili eventualno da ako izostavimo određenu radnju, da to možemo, da tako kažem, da se izrazim jednostavno, da popravimo sa sehvi i seđdom, o čemu će doći govor. Znači, taj govor islamskih učenjaka podjela znači, namaza na šartove, na ruknove i na vađibe i na mustahabe ili sunnete je došlo kako bi nam olakšalo, kako bi nam se olakšalo, to jeste kako bi znali šta je izostavljanje ili činjenje određene stvari, stvari u namazu. Međutim, islamski učenjaci koji su došli spomenuli ove stvari, znači koje je kao što sam rekao, znači nije spomenuto u sunnetu poslanika alihi salatu wasalam, da nam je rečeno toliko je šartova, toliko je ruknova, toliko je vađima, znači to su islamski učenjaci uložili trud i uložili napor i svog poznavanja svih islamskih nauka i disciplina kako bi nam, kako bi nam to rekli. I zato ovo spominjem, znači kao jednu bitnu stvar, znači isto tako kada je u pitanju hađ, isto tako kada je u pitanju abdest i tako dalje. Znači na osnovu svog znanja i truda, su nam rekli, odnosno uložili svoj trud, naravno, po pitanju određenih stvari, post islam, razilaženje kod islamskoj učenjaka, znači da li određena stvar u namazu uh, e, vađim ili nije, da li određena stvar kao što će doći hvar i abdest ili ne, i tako dalje, međutim, o čemu ćemo, o čemu ćemo govoriti. Međutim, ovo spominjem, da ne, ne dođe neko i kaže, dobro, kako kažeš ili kako kažete, da u namazu ima devet šartova ili toliko vađiba ili toliko ruknova, međutim to nije došlo u sunnetu poslanika sallallahu alaihi alaihi wa sallam. Znači došlo je, odnosno pojašnjeno je na način kako smo rekli, a islamski učenjaci su došli i pojasnili su nam nakon svog truda, znači šta je koja radnja, šta je koja radnja u, u namazu. Znači to je prva sa. Sljedeća napomena, jeste Allah vam dao svako dobro, e, da je važnost poznavanja fikha velika. Znači velika je važnost i bitnost i vrijednost, da tako kažem, poznavanje fikha, odnosno pravnih propisa, odnosno pravnih propisa. I poznavanje vjere i razumijevanje vjere i poznavanje fikha je od znakova Allahove tabarek wa ta'ala ljubavi prema čovjeku. I zato kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam men yuridi illahu bihi je khayran yufaqihu fid din. Kome Allah želi dobro, podući ga propisima vjere kome Allah želi dobro podući ga propisima vjere. Znači ova stvar prije svega ukaziva da je poznavanje propisa u vjeri, da je to od znakova Allahove ljubavi, Allahove ljubavi prema čovjeku. Druga stvar jeste što nam, na, što nam, na što nas upućuje ovaj hadis, jeste da ovo stvar koja je draga Allahu tevareke wa ta'ala. I zato čovjek treba da uloži trud i uloži napor, napor u dolasku, u dolasku do te stvari. I zato još jedno napominjem, ukratko ovdje kažem, da je poznavanje propisa Allahuma i Đalašanuhu vjere, znači jedna od najvećih, najuzvišenijih stvari u ovoj vjeri. Međutim, ono što želim sad ovdje da kažem jeste da kada je u pitanju učenje vjere, općanto, međutim, ovdje sad e, konkretno govorim poznavanje fikha, propisa. Allah vam dao svako dobro da je potrebno da se nađe jedna stvar koja se zove postepenost koja se zove postepenost učenju. Isto kao što smo o tome govorili, koliko mi se čini kada smo govorili o učenju, o učenju akide. Isto tako je potrebna stvar koja zove postepenost kada je u pitanju učenju, učenje fika. Jer ako uh, na učenje fika postepeno, znači slobodno možemo porediti sa uh, uh, učenjem neke druge nauke koje nije postepeno. Naprimjer da kažemo da dođe čovjek sada hoće da uči matematiku. Dijete uči matematiku pa dođeš pa mu počneš odmah pokazivati ili učiti ga zadacima koji se rade u osmom razdu. Ili, na primjer, naučiš ga jednom zadatku iz osmog razda, jednom zadatku iz šestog razda, jednom što se radi u prvim razredima, drugom, trećem. Znači, na takav način dijete nikada, znači, može, koliko god dijete bilo inteligentno i pametno, koliko god osoba bila inteligentna i pametna, znači, i, raz, i imala smisla, na primjer, za matematiku ili fiziku, znači, može da nauči određene stvari, međutim, nikada neće naučiti da tako kažem kako treba. E tako isto poznavanje, odnosno učenje fikha. Nikada nećeš naučiti kako treba, osim ako to učenje ne bude, ne bude da kažemo, postepeno i redoslijedno. Islamski učenjaci su savjetovali na koji način se fik uči. Znači, na koji na, pa tako o stvari koju spomenuli jeste da prvo čovjek nauči, odnosno pre, da pređe osnovna kratka djela. Osnovna kratka djela. Kao što je, na primjer, šurutu sara, o kojem ćemo sada ovdje govoriti, zatim edabul meši ila sala, ili na primjer menheđu salikin od šeha Sa'adija, do Rahmana bin Nasira Sa'adija, koje smo komentarisali, znači još uvijek komentarišem, e, došli smo mislim do poglavlja o zakatu, znači gdje su spomenute osnovne stvari koje su vezane za svaki ovaj. Kada čovjek pređe ta osnovna djela i pređe svaku poglavlje, da kažemo iz tih djela, onda prelazi na opširnija djela. Da djela koja govore o propisima i koja govore o dokazima koji su vezani za propis. Zatim ili eventualno spominu još jedno mišljenje mimo toga. Zatim poslije toga dolazi, da kažemo, period, znači ili da kažemo uh, stepen, kada čovjek komparativno izučava, pa uči mišljenje ovih, mišljenje ovih, uči dokaze njihovi, i to je da kažemo krajnji ili da kažemo posljednji, da kažemo stepen, učenja fika, kao što je čitanje djela Al-Mughni od Ibn Qudama Al-Maqdisija, ili djelo Al-Majmu' od imama Nawavija, ili čitanje Muhalle od Ibn Hazma i tako dalje. Međutim, na veliku žalost, znači, naći ćemo one koji počnu učitati ili izučavati, znači, počnu učitati Mughni ili Majmu' znači, uopšte na djela, međutim, ni najosnovnija djela iz fika nisu prešli ili neko nauči neku meselu i kaže valla ovo je mesel, ima toliko mišljenja, na ovu puću ovaj dokaz, na ovu puću ovaj dokaz, međutim ga pitaš neko drugo osnovno pitanje, vidjet ćeš da to tome nema nikakvog znanja. I zato su islamski učenjanci nam pominjali i ukazivali na ovu stvar, a to je postepenost prilikom, postepenost prilikom učenja, učenja fikha. I tako isto postepenost prilikom učenja ili čitanja, izučavanja dijela iz akide, isto tako dijela iz tefsira, isto tako dijela iz hadisa i tako dalje. I zato ja ovdje koristim još jednom priliku da vam kažem, Allah vam dao svako dobro, da je od velikog hajera da čovjek, da mladić, djevojka koji rastu ili žele da, raste, ra, e, da rastu i da stasaju Allahu je tabarake u ta'ala vjeri, da svoju vjeru i svoj islam grade na ispravnom vjerodostojn, vjerodostojnom znanju i na ispravnoj i vjerodostojnoj metodologiji, odnosno menheđu, menheđu prvih, prvih generacija. I zato je veliki hajir da čovjek svoje učenje vjere veže za dijela islamskih učenjaka. I zato vam kažem, kao što sam vam, koliko se čini prijethodno govorio, to je nešto znači, što sam čuo i slušao od naše uleme da, da, nas, da, da savjetuju svoje učenike, a to je da naučiš tri načela iz akide, da naučiš četiri pravila, da naučiš nevake, ne se stvari koje izvodi iz vjere, zatim da naučiš šurutu sala, ovo dijelo koje sada komentirano, uh, e, sa kojim se družimo, koje ćemo komentarisati, zatim imamo toga da naučiš arba'ina na ovije. Znači, samo ova dijela koja sam spomenuo, ovih pet dijela, kada bi čovjek naučio, inša Allah i ta'ala, da bi došao do velikog hajera. Znači, da pređe i nauči tri načela, četiri pravila, deset stvari koje izvodi iz vjere, vjere da nauči šurutu sala, da nauči 40 hadisa od imama Nebevije sa značenjem, inša Allah i ta'ala, da je ta osoba kod sebe stekla da kažemo, zavidan e, nivo znanja kojem, znači ispravno znanje koje je građeno na Kur'anu i sunnatu Allahovog Resula sallallahu alaihi wasallam i znanje u koje treba, odnosno u koje može, u koje ima, ima da poziva. Zatim posle toga da uči dijelo Kitabu Tevhid, da uči Al-Aqid Al-Wasiti od šeha Rusama ibn Taymiye, da uči druga dijela i tako dalje. Međutim, znači, još jedno vas ovde savjetujem i napominjem, znači, na ono što sam čuo, znači, našu veliku ulemu da, da savjetuje, a to je izučavanje, znači, prethodno spomenutih, prethodno spomenutih dijela, prethodno spomenutih dijela. E, prije nego što počnemo sa samim komentarom ovoga dijela, znači, želim spomenuti samo jednu stvar, da ono što, e, što je karakteriš, karakterišno za ovu poslanicu, odnosno šurutu sara, od šehehu Islama Muhammed ibn Abdul Wahab, rahmatullahi alihi, jeste da ovo dijelo, kao i prethodna šijehova djela, znači da su jednostavna. Da je odlik ovog djela jednostavnost. A to je da je šijeh napisao na način da ne može biti, da nač, na način da ne može biti jednostavniji. I to je ono kao što smo rekli, znači što je odlika šehovi dijela, i ako pogledamo tri načela, ako pogledamo kitabu tevhid, zato što je šeh pisao, da tako kažemo, običnije masama, koje je pozivao da se vrate, da se vrate Allahovoj, da se vrate te tabaraka wa ta'ala, da se vrate te tabaraka wa ta'ala vjeri. E, inshallah ta'ala da ću nisam uspio, međutim nadam se inshallah da ću vam sutra, e, da ću vam e, napisati znači da kažem prevest ovo djelo znači da imate kod sebe kao skriptu sa onim prostorom, znači gdje možete, gdje možete pisati ono što spomenemo, ono što spomenemo od, od komentara. Uh, Šir Rahmatullahi alihi je ovo svoje dijelo započeo sa bismillom, kazavši bismillahirrahmanirrahim. E, međutim, posle toga nije spomenuo uvod, znači zahvalu Allahu Đalešanu i, i, i salavat na poslanika sallallahu alaihi wasallam, iako je to adet u Leme da spomenu. Međutim, e, kao što sam vam rekao, e, koliko se sjećam kada smo počeli sa, počeli sa komentarom na Kitabu Tevhid, da ulema često puta to ostavi zato što to kažu svojim riječima. Zato što to kažu riječima znači taj uvod pa onda kao što je slučaj sa imamom Buharijom sa imamom Buharijom i njegovim sahihom jer imam Buhari nije svoj sahih počeo sa uvodom sa zahvalom sa salavatom poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa ulema spomenula u komentarima da je to zato što je znači mogućnost da je to spomenu da je to spomenu znači e, riječima a zatim druga stvar jeste što je ovo djelo znači druga stvar zato što je ovo djelo kratko znači ovo je kratka poslanica od nekih, da kažemo možda osam stranica, četiri, pet listova, E, kako u kojoj štampi i da obično ulema kada piše ovakve kratke poslance da ne spominju da ne spominju uvod nego da odma da odma spomenu da odma spomenu stvar pa šihe nakon što je nakon što je spomenuo bismillahirrahmanirrahim rekao je shurutu šurutu salati tisa'a kaže shurutu salati tisa'a šartova ili preduslova namaza je devet šartova ili preduslova namaza je devet Pa je Šin spomenuo tih devet stvari koje ću vam ja sada spomenuti, a onda, uh, onda ćemo uh, početi sa komentarom tih devet stvari. Prva stvar je stvari al-Islam. Prva stvar je Islam. Znači da osoba bude musliman. Zatim druga stvar je al-Aql, znači razum. Treća stvar je al-Temiz, razpoznavanje, Četvrta stvar je refu al-Hadeth, otklanjanje uh, otklanjanje hadesa, znači stavite hadesa, protumanču šta je hadeth, zatim wa izalatu najase otklanjanje nečistoće wa satru al awra i pokrivanje stidnog mjesta wa dukhulu al waqti i nastupanje vremena wa istiqbalu al qibla i okretanje okretanje prema prema kibli wa niyatu i niyet namjera znači još jednom spomenut ponovite ovih devet stvari prvo je islam drugo je razum treće je raspoznavanje Četvrto je otklanjanje hadesa, znači u zagrad možete staviti uzmanje abdesta ili gusula. Peto je izaletun neđase, otklanjanje nečistoće. Sljedeće je satrul aura, pokrivanje stidnog mjesta. Zatim duhulul vakti, nastupanje namaskog vremena. Zatim istiqbalul qible, okretanje prema kibli, u anijetu i namjer. Prije što počnemo govoriti o ovim stvarima, znači, e, reći ću što znači riječ šart znači šart, jer je to nešto što se često spominje u fikhu, znači kada se kaže šart ovoga, šart abdesta je to, šart namaza je to i tako dalje. Znači šart je nešto kod nas se prevodi kao preduslov. Znači šart je nešto bez čega određena stvar ne može da bude, međutim nije sastavni dio te stvari. Znači šart je nešto bez čega određena stvar ne može da bude, Međutim, nije sastavni dio te stvari. Nije sastavni dio te stvari. Znači, ne može da budeš, ukaziva da je šta? Da je obaveza. Međutim, nije sastavni dio te stvari. Pa, na primjer, ovdje ću spomenuti abdest. Znači, imamo, znači, abdest je pred uslov za namaz. Zašto? Zato što se uzma prije namaza. I zato što nije sastavni dio namaza. Znači, radnje namaza su šta? Od početka kada kažemo Allahu Ekbar, pa dok ne kažemo assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Međutim, znači abdest nije sastavni dio namaza. Međutim, ako čovjek nema abdesta, može li da klanja? Ne može da klanja. I zato je znači nešto bez čega određena stvar ne može da bude, znači ne može da bude ispravna. Kao što je, na primjer, ovdje sada namaz, međutim, nije sastavni dio te stvari. Nije sastavni dio te stvari. Znači, primjera, znači, šart, abdest je šart za namaz. Znači, zato kažemo da je ispravan, Allah najbolje zna, prejavod pred uslom. Međutim, sličan izraz tome imamo rukn, nožina arkan, znači šart, nožina šurut. Znači, šta je rukn? Rukn je nešto bez čega određena stvar ne može da bude, međutim, sastavni je dio toga. Kao, na primjer, da kažemo ruku u namazu ili seđa u namazu. Znači, kao što ne može namaz da bude ispravan bez abdesta, tako ne može da namaz bude ispravan bez rukua ili bez seđde. Međutim, seđde je šta? Sastavni dio određene stvari. Međutim, za razliku od čega? Za razliku od šarta. Pa ono što je zajedničko za šart i rukn, jeste da su jedno i drugo obavezni. Da, bez jedno, da i bez jednog i bez drugog namaz ne može da bude šta? Ispravan. Međutim, šart je nešto što nije sastavni dio, a rukn je nešto što je sastavni dio. Zatim riječ namaz, Allah vam dao svako dobro, znači namaz jezički znači dova. Salat, namaz jezički znači dova. Kao što kaže Allah tabarak wa ta'ala, huz min amwalihim sadaqatan tutahhirum biha wa tuzakihim wa salli alihim. Kaže, wa salli alihim i salli alihim, znači u značenju i dovi za njih. Dovi za njih. Znači, jezički namaz je doba, molitva. Međutim, definicija namaza terminološki u šarijatu da su to određene radnje koje počinju sa Allahu Ekber, a završavaju sa Assalamu alaikum wa rahmatullah. Znači počinju sa početnim tekbirom, a završavaju sa salamom. Određene radnje, znači radnje i riječi koje počinju sa tekbirom, a završavaju sa, sa salamom. To je definicija, to je definicija, to je definicija namaza. I ovdje ših spomenuo, znači da šartovi o kojima smo govorili, da je šart ova devet. Pa prvu stvar koju je ših rahmatullahi alaihi spomenuo ovdje jeste al-islam. Islam. Znači da bi namaz bio ispravan, potrebno je da čovjek bude šta? Da čovjek bude musliman. Co znači ako bi čovjek koji nije musliman, ako bi došao i htio da obavi namaz, znači njegov namaz je neispravan. Njegov namaz je neispravan nego da bi dijelo, da bi namaz, znači bio ispravan i da bi bio primljen, osoba mora da šta? Znači da bude musliman. I zato ovu stvar nekada, znači možemo vidjeti da dođu ljudi koji kažu vala nama se islam sviđa, islam je lijep, odo da probam, odo da u džami da vidim da obavim molitvu kako muslimani obavljaju ili odo da klanjam, naučio sam da klanjam. Međutim, čovjek nije posvjedočio la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Međutim, kaže, namaz je lijep stvar, lijepa stvar. Ja želim da obavljam molitvu kao što, nekada obavljam molitvu kao što obavljaju muslimani. Međutim, što mu kažemo, znači tvoj namaz je neispravan. Zašto? Zato što je uslov namaza da čovjek bude, pred uslov namaza da čovjek bude musliman. I ovo nije stvar koja je, da kažemo, uh, koja ne može da se desi. Ja znam, e, mislim da sam spominio osobu koja nije musliman, međutim, svaki Ramazan posti, isposti svaki dan čovjek je kršan. Međutim, kaže ovo kod, isla, kod muslimana je lijepo i fino. I želim nekada se približavam Bogu kao što to čine muslimani. I čovjek posti svaki dan Ramazana, međutim ne kaže la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Znači njegov namaz, njegov namaz je neispravan. Znači namaz osobe koja nije musliman je neispravan. Zato što nevjernici, zato što njihova djela nisu primljena. Zato što njihova djela nisu primljena. I šir Rahmatullahi alaihi je ovdje spomenuo dokaze za ovu. Rekao je, i onda je počeo da pojašnjava ove šartove. Pa kaže, e šartu l'awwal, l'islam wa dhidduhu l'kufr. Kaže, prvi šart je islam, a suprotno tome je kufr, nevjerstvo. Suprotno tome je kufr, nevjerstvo. I ovdje možete spomenuti jedno pitanje koji spomenu islamski učenjaci, a to je, da li su kufar muhatabuna bil furu'a? da li se od nevjernika traži da čine ogranke šarijata. Znači ovo, s obzirom da ovdje je šest spomenuo da je prvi od preduslova namaza islam i da namaz onoga ko nije musliman nije ispravan i spomenut ću dokaze koje, ćemo, uh, uh, koje je spomenuo. Međutim, ako ne iđete nekad na pitanje koje je spomenuli islamski učenjaci, pa kažu helil kuffaru muhatabuna bil furu'a da li se od nevjernika traži da obavljaju furu, ogranke šarijata. Na primjer, da obavljaju namaz, da obavljaju zekat, da obavljaju post i tako dalje. Pa će kod islamske učenjaka naći dva mišljenja. Jedni kažu da jesu, drugi kažu da nisu. Ispravno je mišljenje da, su, da se od nevjernika traži da obavljaju ogranke šarijata. Da su muhatabuna bil furu. Da obraćanje, tekstovi Kur'ana i sunneta u kojima se obraća u kojima je obraćanje i e, da je obaveznost obavljanja namaza i zekata i posta, to obraćanje obuhvata i nevjernike. I to je mišljenje koje je ispravno. Da su nevje, da, da, da, da, da, da, da su nevjernika traži da obavljaju ogranke šarijata. Znači dijela da čini, kao što je namaz, kao što je post, kao što je zekat. Dobro. I ovo mišljenje je ispravno, kao što sam rekao, to je mišljenje džumhura. Međutim, kako uskladiti to sad i ovo što smo spomenuli? Znači, dijela nevjernika su neispravne. I neće biti ispravna sve dok ne posvjedoče la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Međutim, ovo da se od njih traži da obavljaju ogranke šarijata, misli se da će na ahiretu biti kažnjavani radi toga što nisu došli sa islamom, sa šehadetom i također zato što nisu došli sa ograncima šarijata. Pa će Allah Đalašanu kažnjavati radi njihovog kufra, kao što će i kažnjavati zato i što nisu obavljali namaz, i što nisu davali zekat, i što nisu postali, i tako dalje. I zato uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala spomni u suri Al-Muddathir قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين i biti će upitani šta vas je bacilo u sakar, znači u dio džahannama, pa će prvo što će odgovoriti, lam nekum minal musallin. Znači to će biti odgovor. Svejedno oni koji su, Znači, tvrdili da su muslimani ili oni koji su tvrdili da su kršćani ili židovi, njihov će odgovor biti zato što nismo obavljali namaz. Tako da znači, pitanje da li se od nevjernika traži da obavljaju ogranke šarijata, znači potim se misli da znači, će na ahiretu biti kažnjavani radi čega, radi svog ostavljanja, radi svog nečinjenja pomenutih pomenuti stvari. Međutim, da dođu i da obave neki od ovih ibadeta, to je neispravno. Na osnovu čega je neispravno? I onda je ovdje ših, rahmetullahi alihi, spomenuo, spomenuo dokaze. Pa ajet koji je spomenuo, jeste ajet iz sure Ali Imran, gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže, znači možda zabili 85. ajet sure Ali Imran, gdje Allah Đelšanu kaže, ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ako onaj ko bude tražio neku drugu vjeru mimo islama ona neće biti primljena i on će na ahiretu biti od onih koji su propali i da še kaže nakon ovog ajeta wal kafir mardud, ameluhu mardud. Nevjernik, njegovo djelo je odbijeno, to jeste neprihvaćeno. Walau amila ayya amal, kako god djelo da učini, njegovo djelo je odbijeno. I neće mu, neće mu na ahiretu, neće mu na ahiretu koristiti. Pa onda posle toga spomenuo dva ajeta, znači dva ajeta, prvi ajet iz sure at tauba 17 a drugi je iz sure Al-Furqan, 23 gdje uzvišeni Allah tabarak ve ta'ala kaže mušrici ne trebaju da izdržavaju Allahove kuće. Kaže ula, i ovaj dio radi čega je ših navio ovaj ajet, ula ike habitat a'maluhum wa finnarihum khalidu. Allah Radiršanu kaže, ma kana lil mušrikina en ja'muru masajid Allah šahidina ala infusi bil kufr. Nevijenici, mušrici ne treba da održavaju Allahove kuće sve dok sve doće da su nevijenici. To jeste dok ne uđu Allahu wa ta'ala vjeru. Allah Radiršanu kaže, ula ike oni su njihova habitat a'malu, njihova djela su propala. To jeste zato što su mušnici meke održavali Kaabu, činili su taj ibadet do održavanja Kaabe. Ali Allah tabarik ta'ala kaže da im to neće koristiti. Kaže da su njihova djela šta? Da su njihova djela propala. Da su njihova djela propala u finnarihum narihum khalidun, a u džahannamu će oni vječno, vječno ostati. Znači, djela njihova, koliko god činili dobra djela, održavanje kabe, ovu, ono, znači sve, znači njihova djela su propala Ulaika habitat a'maluhum, njihova djela su propala u fin narihum halidun, a u vatri će vječno ostati. I ajd, 23. sura Al-Furqan, gdje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلْ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا I mi ćemo pristupiti onome što su oni činili i to ćemo pretvoriti u prah i pepeo. I to ćemo pretvoriti u prah i pepeo. I zato, znači, kao što vam je poznato, kao što smo govorili, da su dva uslova za primanje dobrog djela. Prvi uslov je da djelo bude iskreno u ime Allaha tabaraka wa ta'ala, a drugo je, drugo je šta? Znači da bude u skladu, da bude u skladu sa sunnetom Allahovog poslanika sallallahu, da bude u skladu sa sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alaihi, alaihi wa sallam. Drugu, drugi šart koji je še spomenuo, rahmatullahi alaihi, jeste da kaže الثاني العقل وضده المجنون والمجنون مرفوع عنه القلم hatta yfiq. Kaže drugi preduslov je razum. A suprotno tome je al-junun ludost. Znači ovdje možemo prevesti džunun kao ludost jer se tako prevodi, znači da je međunun lud. Međutim, ovdje bi mogli da kažemo da je suprotno tome džunun u smislu da čovjek ostane bez pameti. E, međutim, da čovjek ostane bez pameti je općenitije nego da je čovjek lud, zato što čovjek kada zaspe ostane bez pameti čovjek kada se napije, ostane bez pameti. Čovjek kada padne u nesvijest, ostane bez pameti. Znači, sve su to stvari u kojima čovjek gubi svijest. Znači, drugi preduslov je akl, razum, i kaže ših vodiduhun međnuna, suprotno tome je šta? Al džunun, da kažemo ludilo. Znači, možemo prevesti. Međutim, ovdje se misli, našto znači misli se da čovjek ostane bez svijesti. A suprotno tome možete reći da čovjek ostane bez svijesti. I osoba koja je bez svijesti, sad je dignuto pero. Sa nje je dignuto pero. I ših je ovdje spomenuo dokaz, znači dignuto pero, hatta je fiq, kaže znači da citiram tačno kako je govor ših, onda kaže drugo je razum, a suprotno tome je džunun, ludilo ili gubljenje svijesti. Wal majnun marfu anhu al-qalam hatta yafiq. A osoba koja je luda, dignuto je sa nje pero sve dok se ne vrati pameti. Wad dalil hadith, a dokaz je hadis. Je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Rufi al-qalamu 'an thalathatin." Dignuto je pero sa trojice. An-na'im hatta yastayqiz. Osoba koja spava sve dok se ne probudi. Wal-majnun hatta yafiq. I luda osoba sve dok joj se razum ne vrati. Was-saghir hatta yablugh. I malodobna osoba sve dok ne postane punodobna osoba. Znači, ovo je govorišenje. Znači, u komentaru kažemo, znači da preduslova namaza razum, Što znači da čovjek kada nije pri svijesti, da u tom slučaju šta? Znači da namaz mu, da kažemo, nije obavezan. Naprimjer, da kažemo osoba koja je luda, znači koja je u smislu izgubila pamet, znači takva osoba nije obavezna, nije obavezna da obavlja, nije obavezna da obavlja namaz. Zašto? Zato što nema razuma. Zato što nema, nema, nema razuma, a takva osoba koja nema razum je gajru mukellef, nije obveznik. Nije, nije obveznik. I zato je uslov da osoba bude šta? Znači da osoba bude, znači da kažemo tako, e, zdrava razumski. Da ne bude, znači mentalno bolesna. I dokaz ovom je hadis koji je spomenuo šeheh, ovaj hadis inače zabilježe mu Dawud u svom sunanu. Jer inače, znači da znate, islamski učenjaci često kada navode hadise, spomenu samo dio hadisa ili hadis, bez da kažu koga je prenio ili od koga se prenosi, koga je zabilježio i tako dalje. Međutim, ovaj hadis koji spomenuo ši, rufi ala qalam an thalafetin, ovaj hadis je zabilježio Abu Dawud u svom sunanu, je zabilježio ga imam Nesai u svom sunanu, Ibn Mađi u svom sunanu, od Aisha radijallahu ta'ala anha, da Allah poslanih sallallahu alaihi wasallam kaže ovo što smo rufi, rufi ala qalam an thalafetin, da je pero dignuto sa tri, sa tri osobe. Znači, koje su te tri osobe? Znači, osoba koja spava, hata istiqiv, znači sve dok se ne probudi. Wal majnun hatta yafiq. I osoba koja je luda, znači sve dok joj se ne vrati razum, sagir hatta yablugh i malodobna osoba sve dok ne postane punodobna. Treći preduslov, treći šart koji je spomenuo ši, kao što smo nabrojali, jeste etemiz, a to je raspoznavanje. Wa, kaže ši, huwa didduhu sigar, a suprotno tome je malodobnost. Suprom do tome je malodobnost. Vahadduhu seb'u sinin, a granca toga je sedam godina. Granca toga je sedam, granca toga je sedam godina. Kaže, a zatim će se toj osobi narediti obavljanje namaza radi riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam Muru abnaakum bis salati ili seba'in. Naredite svoje djece da obave namaz sa sedam godina vodribuhuma alaiha li ašrin. A udarajte ih radi namaza sa, sa, njiho, sa deset godina. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِ i razvojite ih tada, razvojite ih tada u postelji. Dobro, znači šta je temjiz? Znači period, postoje periodi, da kažemo, znači u islamskoj terminologiji, uh, koji otprilike idu as-sigaru, wat-temizu, wal-buluh. Znači prvo je, da kažemo, kada je dijete skroz malo, Znači, kada dijete ne može da raspoznaje stvari. A zatim, znači, dođe period kada dijete počne da raspoznaje stvari, međutim, nije punodobno. A punoljetnost se postiže, znači, između ostalo kod žene, znači, da, znači, žena dobije hajz. U momentu kada djevojka ili djevojca dobije hajz, ona tada postaje punodobna. Ona je tada baligh mukallaf, osoba koja je obveznik, osoba koja je punoljetna. Međutim, djeca počnu raspoznavati stvari, međutim nisu još nisu još dobne. Znači, na primjer, dijete, djevojčica koja, da kažemo, raspoznaje stvari, velika je, međutim nije, nije, nije postala puno dobna. I zato ima jedan izraz u fik koji se zove etemiz, raspoznavanje. Znači, misli se ovdje kada dijete postane toliko veliko da raspoznaje stvari. Islamski učenjaci su ovdje razišli koji je to period kada dijete postaje, kada dijete raspoznaje stvari. Međutim, ispravno je mišljenje da je to sedam godina. Da je to sedam godina. Na osnovu hadisa, na osnovu hadisa kojeg je šehr rahmatullahi alaihi, rahmatullahi alaihi spomenuo. Kojeg je spomenuo, to je hadis koji je prethodio. Tako da djete tu, kada bude sedam godina, naravno može i prije, ako djete može da se e, želi da obavi, da se uči obavi, tako da. Međutim, u sunnet poslanika, alihi salatu salam, nam je došla naredba da djeci naređujemo namaz, naređujemo dobavljeno namaz kada imaju sedam godina. I sedam godina, znači to je period razpoznavanja, možda malo ispod, da kažemo, kako kod koje djece, znači to je namaz kada djeca moraju da se navikavaju da šta? Da obavljaju, da obavljaju namaz. Međutim, ova naredba, znači ovo ne znači da je djece sa sedam godina obavezno, obavezno obavljanje namaza, ne. Nego je ovo preporuka i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da se djeca počnu navikavati na obavljanje, na obavljanje namaza. Međutim, ta, da kažemo, preporuka na naviku, na obavljanje namaza postaje jača kada postaje jača kada dijete ima 10 godina. I tada, znači, dijete može i da se udari radi svoje radi svog nehaja kada je u pitanju namaz kada je u pitanju namaz. Međutim, kada dijete postane punodobno, onda tada, znači, postaje, smatra se, <clears throat> smatra se zrelom, znači, punodjetnom obavezom, kada, znači, kada mu je namaz obavezan, kao što je obavezan, znači, svim velikim odrastim muškarcima, muškarcima i muškarcima i ženama, muškarcima i ženama. I ovaj hadis, znači, koji spomenuo še, znači, hadis je koji je zabilio imam Ahmedu svoj musnedu, Jebu Davud u svom sunanu od Abdullah ibn Amra radijallahu, radijallahu ta'ala anhu. Znači hadis je bilježi imam Ahmed u svom usnadu, Jebu Davud u svom sunanu od Abdullah ibn Amra radijallahu, radijallahu ta'ala anhu. I ovdje bi je skrenuo vam pažnju, znači na ovu stvar, Allah dao sako dobro, znači jeli kao majke, jeli, jeli sadašnje ili buduće, znači da vodite računa ovoj stvari, znači kod da kod djece stvarate namiku na namaz, također da stvarate namiku na, na hijab, na i na mnoge druge stvari koje su vezane, koji su islamske, da kažemo, islamske naredbe, islamske zabrane i tako dalje. Jer veliki broj, da kažemo, ljudi, eh, da kažemo ovde, pravi je greška u smislu krajnosti. Znači, neki eh, djecu odgajaju tako i traže od djece kao da su djeca punodobne. Znači, kao da su djeca punodobne. Znači, to je jedna krajnost. Međutim, druga krajnost je, znači, da, znači, potpuno eh, zanemari tu stvari, kaže, djete nije još dijeto punodjetno. Znači, jedna i druga krajnost znači, dolazi sa neželjenim posljedicama. Zato što ono dijete koje se navikava, e, da kažemo, s jednom žestinom, znači, zato što kasnije znači, može da Allah Đelšan e, saču od toga da dobije neki prezer prema propisima vjere. Dok s druge strane, znači, ne možeš djeteta, dijete pustit i naučiti ga i ne navikavati ga i onda kada postane punoljetno, kažeš, e, sada ti obavezno nošenje hijjaba ili sada ti obavezno nošenje obavljanja namaza i tako dalje. Zato, znači, gledajte, znači, da svoje djeci, znači, da svojim ukućanima, da svoju, znači, oni kojima koji možete da ovu vjeru, e, da učinite da ovu vjeru zavole, kako bi, kako bi kasnije ove stvari, znači, praktikovali, kako bi sprovodili kao, kao kako bi sprovodili kao pravi muslim. Sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa sallam taslima kathira. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح